Beatriz Ergaraien ondarea zarduratzen den komisoaz parte hartzen duzu eta uh, eh, egeren eguna dela ere uh, iguzki eder unekin gaurkoan atxemaiten zitut hemen peko egeran hori uh, dugu beraz uh, donazahariko Madalena uzu hortan eta zer interesatzen zitu hemen, zer atxemaiten duzu? Ebe ikusten dut uh, hartu uh, xaharrak eta ibiltzen ditila eta uh, egera hau bizikiuntza da, egun eh, ari da eh, irinain iten. Eta irinain egiten, eiera batean ikusia izan duzu aintzin? Bai, mendiben badugu baino, eta e, usu ikusi dut, eta ba, ba, badakin iten den. Ba, ono bizi dela komarka, hemen eiera martxan da, mendibekoare, eta badia beste atzu, ustez, eta senperen ere, ba, eta hala, irin honaikin iten altu gure taloak eta bizkotzak ere, hemen, baditu biskotxak eginak, hala. Bon, guai, eh, industriako irina saltzen da hainiz, eta holako egera lanian arraztea, biologikoa, uste duzu eh, gaurko mendean baduela bere tokia horrek? Ah, ba, joan nota gehiago, jendeak eh, arduratzen dira zeiaten duten, eta biologikoan gaite dute, eta eta hemene uh, garazin eh, arruxet duzu nahi ere eh, bazuen deia, eusten nuen, eh, hala, deia, eta... Eskuntzea, beko zazazu azteko mil esker. Lusi Bertzaiz, ergarai uh, biziko kidea, gaurkoan uh, erosi duzu, peko irina errazu? Bai, bai erosi dut, uh, lengo hartu xar, xar bata, Le Grand Roux Basque, guai iten dute taluendako idina hori eta huna diteniz erosterat eh, biziki uh, ona baita. Ordean, zer du ona gustua, bena eh, nola erain dut, um, errausten delaik uh, pikor tiki uh, atxema ditu eta gust, talua iten delaik biziki ona da uh, pikor horien uh, jatia, enfin, ene idurikoz biziki ona da. Ordean, arto hori hemengo uh, mota da, hemen babestua, uh, nondik diten da arto hori? Errandute, arto hau diten dela eh, Jean-Michel Iribarne hemen bedian iten du, hemen uh, peoteniakoa da, hemen bedia, eta er, hori erosten du arto hori, eta hemen uh, errautsa iten dute, eta guai uh, asia dira berriz mota honen itia. Hemen Madalenan bada hori, hori bestenez uh, duzuna itzen bada jonar lusete, Hortan asiadera eta hareke berak errauxe du bere hartuare. Eta nahi dute mentuaz uh, berriz lengo gauzak hartuak eta berriz kari gileat atxikitzeko uh, eta guai eh, gustuz biziki ona da. Eh? Hortan zuk erosi duzu zeginen duzu taloak bakarrik? Taloak, taloak, ni beti taloak horrik ilan. Voilà. Eta nola egiten duzu taloa zuk? Oi, oi. <laughs> Moda xaharikoa iten dut, ez dut guai eh, plantxan eta in bezala guk uri, eh, olioan zartainan iten du. nola egite duzu pasta lehenik? Halo, pasta eh, zartzen dut eh, bosteon grama harto eh, idina eta kilo eh, nola errain dut, eh, ogi erina ekin hasten dut. Uh, gatza uh, emaiten dut, gatza, gatza emaiten dut hurian, kasolaten barnean, berotzen dut lehenik uh, urtzeko gatza, da gero pausatzen da puskat uh, ez da sobera bero bota behar irinat, ordean uh, gero nahasten dut, zartzen uh, dut hura istiki, nahasten dut, eta sartzen dut um, hiru uh, um, lövura sase eta tipiatzu, hiru sartzen dut kantite horrendako, eta nahasten untsa eta pausatzen uzten da eh, gero pasta. Toki pixkat bero batean edo ez da berrezko hori? Ez lola, uh, eh, zartzen dut eh, kukutuik, bazinatian, eta pasta berdu beden horren erdi bat pausatu. Altsatzen da gero? Ba, altsatzen da. Kantite hunekilan... Uh, uh, uh, berriz dut pasta, eta gero itentut uh, eh, bi bageta bezala, eta bakotsak zorzi partetan pikatzen dut, uh, bulak itentut, zorzi bula, bagetaka, orotat hamasei, eta bon, gero presgielaik, ebe sartzen dut zartaina berotzen, eta anitz olioa behar da, gure talomota hori uh, goititzen baita kausera bezala, ez dira esalak eh, egoiten, urinak anpazten ditu. Voilà. Eta barnean hutsa gelditzen? Ez, ez, ez. Iten dira, eta gero uh, untsa itzulikatu behar dira, bena gorritu ez delaik, kentzen dira, sartzen dut azitatean abek du sopalen, nola erainten da papera, eta gero uh, hosten delaik buskat, erditik mosten dut, ganitaikin, eta idikitzeko, eta gero azartzen duzu gazna, xingara, nauzuna. hola, la, hola ez da niune, hola kori gatxe eh, maiten eh, egaz. nahia bezala, nahi du gazna konfituraikin, eta... Eta gero, denak prestielaik platan, uh, eh, amaseiak, sartzen dut puxka labian, e, e, gazna urtzen da, eta, eta barnea beti gozoa da, irina horrik ilan, eta kanpokoa kuskatzen dira eta biziki ona dira. Eta, voilà, lehengo modea saharan, bena jendea beldur da olioa intzartzeko, uste baitute, uh, taloak olioa hartzen dira, bena ez, untxa uh, gora delaik, sesitea da taloa, eta... Ez da oligoa sartzen. Ez da